الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Благодарност му припаѓа само на Аллах Джелешануху, салават и селам на нашиот пегамер Мухамед али селам, на неговата фамилија, на неговите другари и на сите оние кои што го следат негово доброчинство до кијаметскиот ден. Почитувани браќа и сестри, Асаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Навистина, ова е второ предавање кое што го имаме на македонски јазик. Па се надевам иншала дека и бројот на оние кои што говорат македонски ќе се зголеми. Се надевам дека интересот ќе се зголеми кај нив со цел да се окористиме со ова предавање. Во прв ред да се окористам сами од себе си, а потоа и останатите. Денешна тема за која што иншала ја одбравме се прописите поврзани за пост. Наистина од од големите благодети кои што Аллах Дешану ни ги дал нас, ни овозможил да се најдеме токму пред почетокот на овој месец, кој што на вистина носи големи вредности. Месец кој што е благословен. Месец кој што во него се синува рахмет. Месец во кој што него има опрост. Месец во кој што се бришат гревовите. Во овој месец се надпреваруваат побожните. Се надпреваруваат со дела, побожност и богослужие, за да достигнат повисоки степени од дженнат, од дженнат. Нашите предци, Селефо Сали, го молиле Аллах Джелешану и му патувале дова, шест месеци пред да стигнат до овој месец. Да Аллах Джелешану им возможи да се најдат токму во овој месец. Па затоа кога се нашле во овој месец, на вистина вложиле се од нив. Му го дале неговиот хак. Еден саат не дозволиле да им помине, а да не го искористат. Меѓутоа, по завршувањето на овој месец, помолиле Аллах Джелешануху да им го примим секој бадет, секој богослужие, секој направено дело, шест месеци веднаш по завршувањето на овој месец. Што значи толку биле ангажирани и заинтересирани за овој месец, затоа што вредностите веќе кои ги спомнавме се наоѓаат токму во овој месец кој што ни престои. Како што рековме темата, вечерва е прописите поврзани со месец Рамазан. Месец Рамазан ни е веќе многу близко. Не ни преостануваат уште неколку дена. Многу е важно муслиманот да се припрема вистинскиот верник. Освен да ги спознае вредностите и доблестите кои што ги носи овој месец, исто така треба да ги спознае и прописите кои што се поврзани со доаѓањето на овој месец. Аллах Джешануху во Куранот, во сурат Бакара, и наредува да го постиме овој месец каде што стои во ајетот قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Овие што верувате, пропишан ви е пост, како што им е пропишан и на оние пред вас, со цел да бидете богобојазливи или да бидете богобојазливи. Зборот сом или сиам во арапскиот јазик значи ел имсак. Тоа значи да се воздржиш. Постот е спомнат и во сурат Маријам. Случката е многу добро позната, каде што Аллах го не известува за незе, каде што стои вајетот, каде Аллаху Теала, «Инни надарту ли рахмани саума». Јас му обечав на милосливиот пост. Меѓутоа, не е оној пост кој што ние зборуваме. Во ајет се зборува да се воздржиш од зборување, Ова е она јазичното јазичната дефиниција на постот, додека постот според шеријатската дефиниција има неколку дефиниции, меѓутоа она што е најважно, најважно и она кое ја одбрале исламските научници како дефиницијата која што е позната од имам Куртоби, каде што вели дека Постот, според шоријатската дефиниција, е ел имсакон ел-екли ва шарби вал джимама бене тулу ил-феджри ила гуруби шемси бинијети таабуд лиллахи таала». Значи, постот е да се воздржиш од јадење, пиење и од интимни односи, почнувајќи од имсак, значи од настапувањето на саба намаз, па све до зајдување на сонце, со нијет со нијет со нијет на ибадет само заради Аллах Џелешану Не смеме да заборавиме дека ова е ибадет. Со него ние управиме ибадет на Аллах Џелешану. Оно што е многу важно пред да настапи месец месец Рамазан или ноќта на месец Рамазан е да се одлучиме дека целиот Рамазан ќе го постиме. Тоа значи дека мораме да направиме ниет. Ниетот на вистина е многу важна работа. Една од основните работи во исламот. Затоа делата се врзуваат со ниетот. Ние знаеме многу познатиот хадис – Иннамал амалу бин нијат. Делата се вреднуваат, се вреднуваат според ниетот. Значи, ниетот мора да го направиме уште од навечер. Мора да го направиме уште од навечер. Хадисот кој што го пренесува Аиша Аллаху анха, «Мен нам јубите ние мине лейли, фела асијаме ле». Кој нема да направи ниет уште од навечер, нема пост. Затоа, уште од навечер, треба да се одлучиме дека целиот месец ќе го поминеме во пост. Прописите поврзани со постот. Постот може да биде поделен на два дела. Пост кој што е фарс, должност, да се пости, и пост кој што е кој што е нафилен. Постот фарс може да биде поделен на три дела. Постот на месец Рамазан, постот за оплата на нешто што сме наниетиле или нешто што сме се законали и така натаму, и нормално кефарато зихар, кој што е познато и она што сме обечале. Значи, овие се три работи кои што е, исто така спаджаат спаѓаат во врстата како облигативни. Постот е ваджиб со Аллаховата книга, со сунетот на пегамерот салаллаху алейхи васелем и со иджма, Затоа ние ајтот вече кој го цитиравме, Ја и ледина амену кутева алейкум усијаму кема кутева але ледина мин кабликум леалекум теттекун. И во другиот ајет кој што стои, фемен шехиде минкум ушшехра фалјасум и оној кој се најде во месецот, нека го пости. Строга наредба, должност е за секого. Од сунетот на пегамерот салаллаху алейхи селем, хадисот кој што ни го пренесува Абдулла Иман Омар Аллаху анхум каде што велим дека пегамерот салаллаху алейхи селем, рекол: "Буниел ислам ала хамсин." Исламот е изграден врз пет работи. Шаадат ан ла илаха илла Аллах ва Ана Мухаммадан абдуху ва расулухум. izgovaranje na šehadet, وإقام الصلاة كلانتنا نمزت وإيتاء الزكاة دوانتنا زكاة وحج البيت وبوانتنا حجت وصوم رمضان i postenjето на месец Рамазан. Овој хадис го, го пренесуваат и Бухари и Муслим. Пегамерот салаллаху алейхи селем пред доаѓањето на месец Рамазан им носел радост на вест Во хадисот кој што го пренесува Ебу Хурейра ради Аллаху анху каде што пегамерот салаллаху алейхи рекол: "Етакум шехру Рамадан мубарак фар фурида алейкум сијамуху." Ви дојде месец Рамазан. Благословен. Во него фарз вие да постите. Во него обврска вие да постите. Оној кој што во текот на месец Рамазан ќе се омрси и ќе го расипе постот намерно, без шериатско оправдување, се смета дека е отпадник. Тој е тој направил полошо дело и од оној кој што направил блуд или оној кој што пиел алкохол како ова, како што го објаснил имам Захаби, рахимахуллаху та'ала. вистина, постот има големи вредности. Големи вредности и од самиот ха дискуција кој што ние веќе и го цитиравме во прошлото предавање, затоа Аллах Лешанов рекол, сите дела му припаѓаат на потомок Адемов, освен постот, јас за него посебно наградувам. Наградата е посебна. Алла Жешану му посебна награда припремал за секој оној кој што на вистина искрено наниетел да пости. Наградата останува во тој ден кога секој оној кој што постил искрено, во тој ден ќе му биде дадена најдобрата награда. Постот, како што ни го пренесува хадисот Абдула ибн Амр, дека пегамерот салаллаху се рекол постот и Коранот посредуваат за, за робот, за Аллаховиот роб. Постот вели, о мој господару, јас го спречив од храна од страсти преку денот и затоа дозволи ми да посредувам за него. И Коранот истото ќе го каже. Овие се тие неколку вредности за кои што ние иншалла се зборуваме во посебна тема во текот на месец Рамазан. Со што може да се потврди влегувањето на месец Рамазан? Легувањето на месец Рамазан може да се потврди ако овој месец употполни потполни 29 дена или 30. Затоа што месеците според хиджретскиот календар не може да бидат повише од 29 или 30. Ни помалку, ни повише. Затоа во ноќта кога се смета дека може би да биде утрето Рамазан, забрането да се пости во тој ден. Треба да се очекува да се види месецот, главата месечина и така натаму. За да, да се потврди влегувањето на месец на месец Рамазан. Затоа пегамерот салаллаху алейхи саллем рекол: "Суму ли рујатихи ва афтиру ли уратихи. Фа ин гумма алейкум фа акмилу иддата Шабан 30 јома." Хадисот го пренесува Ибн Омар радијаллаху анху овој хадис се наоѓа во Бухари и во Муслим, каде што рекол пегаамбер салаллаху алейхи постете со гледањето на месецот, значи имате месечина и нормално прекинете го постот со гледањето на, на месецот. А ако евентуално не го видите, тогаш подполнете ги 30 дена на месец на месецот Шабан. Треба да знаеме дека денот кога постат сите муслимани и ние треба да видиме, треба да постиме во тој ден. Основа ние хадисот на пегамерот салаллаху алейхи суму ли руетихи ва афтиру ли рујетихи. Значи постете кога ќе биде виден месецот и нормално прекинете го постот или направете ифтар денот кога ќе биде виден исто така месецот, а тоа е денот кога настапува и денот на Байрам. Кои се столбовите на постот? Прво, да се воздржиме од овие работи. Јадење, пиење и имтини односи. И тоа веднаш од времето на имсак, тоа значи времето на саба, кој што настапува, се до заоѓање на сонцето. Прз основа на ајетот, каде што Аллах Джешануху во Суратул Бакара не известил, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل Јадете и пиете, со дека не ви стане јасно, црниот конец и белиот конец од Саба, од настапувањето на Саба, а потоа пополнете го постот до навечер. Оно што се спомнува во овој ајет, Црниот конец и белиот конец, тоа е белината на денот. Белината на денот и е, тамницата на ноќта. Тоа го има за намера во овој ајет. Рековме, многу важна работа е ниетот. Затоа Аллах Жешануху во сурот Бејине рекол وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ Им беше наредено да го обожаваат Аллах Джешануху искрено. Значи со искрен ниет, со исправен ниет, врз основа на хадисот, иннамал амалу бин нијат, wa иннамал ликул имри ин манева. Делата се вреднуваат според ниетот и на секого му припаѓа она што го имал за нијет или за намера. се го пренесува Бухари. Значи треба да внимаваме на ниетот. Ниетот треба да го направиме уште од највече врз основа на хадисот кој што го пренесува Аиша Аллаху анха мен не јежме сијаме кабле феџер фела сијаме во другиот ривајет кој што нема да направи ниет пред настапувањето на саба нема пост во тој ден. Хадисот го пренесува Абу Дауд, Тирмизи и другите. Ова е се однесува на постот кој што е во текот на месец Рамазан, кој што е обврска. Додека кога станува збор за пост кој што е нафилен, пост кој што е надвор од месец Рамазан, ниетот важи и преку ден да се направи. Врз на хадисот на Аиша ради Аллаху анха кој пренесува каде што вели дека пегамерот салаллаху алейхи селем понекогаш доаѓал влегувал кај и прашувал дали има нешто за јадење кога му било одговарано дека нема ништо, тогаш одлучувал пегамерот салаллаху алейхи веселем или како што стои во ривајетот, јас денеска постам и така натаму. Кој е задолжен да пости во текот на месец Рамазан? Се сложиле сите исламски научници дека должен да пости во месец Рамазан секој муслиман значи психички здрав, возрасен и оној кој што е кој што е здрав значи телесно. И нормално жената мора да биде чиста од хајз или нифас. Не е должен да пости кафир. Човек кој е психички оштетен, деца мали, патник, болесник или жена која што има хајз, менструација или нифас. Постот на децата. Многу е важно на детето да му се даде добро воспитание. Затоа што многумина од родителите ускратуваат кога станува збор за децата. Сметаат дека ако ги обврзат со пост или ако малку ги натераат да постат, тоа ќе биде оптеретување за нив. Не, воспротивно. Тоа не е оптеретување. Тоа е здобивање на една навика. Тоа е една врста, тоа е една врста на рахмет, Рахмет е тогаш кога ние ќе го научиме детето да ги спроведува Аллаховите наредби. А не е рахмет тогаш кога ние го сожалуваме да не спроведе еден од Аллаховите наредби. Правиот рахмет е во тоа на детето да му здобиеш воспитание и да може да ги поднесе сите овие сите овие обврски. Нели ние многу добро знаеме од хадисот кој што пегамберот саллаллаху алейхи веселем наредил детето да кланя уште од 7 години, а потоа во 10 години а ако треба да се употреби и сила. Зошто токму баш во овие години? Ако во овие години не јас доби ова навика, тогаш е многу потешко да се навикне подоцна. Значи, во 10 години може да употребиме и сила. Најдобро ни зборуваат Асар, пренесувања од сахабите каде што ги навикнувале своите деца своите деца да постат. Затоа Рабије бинте Муавад кој што пренесува каде што вели дека ние постевме а и постеа и нашите деца станува збор за за денот на Ашура, постот, и им дававме играчки. Во моментот тогаш кога плачеа за храна. А, э, овој хадис го пренесува и Бухари и Муслим и така натаму. Тоа значи дека ова е вистинскиот рахмет према своето дете да го навикнеш со ибадет и со богослужие а не во спротивно, да го избегнуваш или така натаму или да дето да не го патуваш за сето она што на вистина би му било корисно од дуњалукот и во ахирот. Кафирот не е должен исто така да пости, затоа што не се прифаќа од него никакво дело и не е должен затоа што не ги поседува условите за да за овој ибадет. Условите се нормално да биде муслиман, Оној кој што не е муслиман не може да биде задолжен се дека не се дека не влезе во ислам или се дека не не премине во ислам. Ако некој премине во ислам во текот на месец Рамазан, дали е должен да ги напости деновите кои што ги изоставим? Не е должен да ги напости деновите кои што ги изоставил, ако евентуално премине во ислам во месец Рамазан. Меѓутоа, должен е тој ден, кога влегува во Ислам, да го пости тој истиот ден. Или ако евентуално влегува во тој ден, тогаш го пости тој истиот ден, иако иако се нахранил преку денот и така натаму. Меѓутоа му се наредува тој истиот ден да се воздржи од јадене од пиене до до завршувањето тој ден и така натаму. Оној кој што не е задолжен исто така да пости во месец Рамазан е оној кој што психички е оштетен. Или лице кој што има психички проблеми така натаму. Тоа значи е, не може да биде натоварен затоа што не поседува памет. И затоа не е должен не е должен да го пости овој месец. Меѓутоа кога човекот кој што ги има овие проблеми дојде при себе Или дојде во нормална ситуација, тогаш исто така му се наредува во тој ден да го пости и нормално да ги, да ги е, напости деновите кои што ги испуштил во текот, во текот на месец Рамазан, затоа што имал еден услов, а тоа е условот дека бил муслиман и така натаму. На кого му е дозволено да не пости или кој може да добие дозвола за олеснување од пост? Се знае дека оној кој што е во длабока старост и кој што не може да пости, тогаш должен е да нахрани. Додека оној кој што е мусафир, оној кој што е мусафир, патник и така натаму, должен е должен е да го е, има избор. Може и да пости, а исто така може и да го изостави врз основа на ајетот фемен кана минкум маридан ау ала сафарин фа иддату мин ајамин ухар. Кој од вас болестен, значи кој од вас болен или е на пат, нека напости исто толку денови колку што изоставил. Врз основа на хадисот кој што го пренесува ал Малик Ел-Каби, каде што пегамерот салаллаху алейхи салам рекол: "Инна Аллаха вада анил мусафир ас-саум ва шатру ас-сала ва анил хубла вал марди ас-саум." Каде што пегамерот салаллаху алейхи салам рекол: Аллах Делешануху ги ослободил од пост патникот, исто така го ослободил и делот намазот да го скрати, и она жена која што е носечка и жена која што дои. Сите овие спаѓаат во оваа група кој што е, им се дозволува значи, да, изостават, да го изостават постењето на месец Рамазан, ако на вистина осеќаат потешкоти и така натаму. Меѓутоа, дали е подобро да се пости во текот на месец ако си патник, или подобро е да мрсиш, сигурно дека исламските научници околу ова се подели на две мислења, некои од нив е, сметаат дека подобро е да се земе подобро да се земе она што олеснувањето од страна на Аллах Желешануху, затоа што Аллах Желешануху олеснил, додека другите сметаат дека сметаат дека подобро да се пости, затоа што деновите кои што кои што ги постиш, постиш во месец Рамазан, нема да ти бидат вратени во друг месец било кој. Затоа нормално Рамазанот носи е, постот на месец Рамазан носи посебни вредности и така натаму. Значи, оние кои што се ослободуваат и кои што имаат дозвола да постат и да не постат, се овие групи кои што ние веќе ги спомнавме. Меѓутоа, на оние кои што им се дозволува да мрсат, меѓутоа должни се да ги напостат тие денови. Рековме оној кој што е болен, кој што се надеваме дека ќе се излечи во скоро време. Додека оној кој што нормално има неизлечива болест и така натаму, е, како оние кои што имаат е, болест на шекер и така натаму, многу други болести кои што не се излечиви и така натаму, сите овие се ослободуваат и за замена за тоа може да нахрани така натаму. Значи, оне кој што е болен и се очекува дека во скоро време ќе поздрави од таа болест, е, треба да ги напости деновите кои што ги изоставил во текот на месец Рамазан. Врз основа на ајетот, фемен кана минкум маридан ау ала сефрин фейдету мин ејамин ухар. Оној кој што оној кој што е болен или кој што е во пат или кој што е патник, дека напости толку исто денови колку што изоставил. Оној кој што е болен, и кој се надеваме дека во скоро време и кој се надева во скоро време дека ќе се излечи од таа болест, може да го поделиме во три случаеви. Ако на вистина постот не му смета, ниту не представува потешкотија за него, тогаш должен да пости, затоа што е, нема шеријатски шеријатско оправдување за да мрси, ова е ставот на мнозина од исламските научници. Втората ситуација Ако му представува потешкотија постот, и исто така му смета по здравјето, тогаш треба да мрси. Мекрух е да пости, затоа што нормално има потешкоти со постот. Е, како што стои во хадисот, إن الله يحب أن تؤتى رخصهم كما يكره أن تؤتى معصيتهم Allah درشانهم سكا да се спроведе неговото леснување како што мрази да се направи гревот. Хадисот го пренесуваат Ахмед, Уибн Хибан и другите. Третата ситуација е постот да му штети тогаш ваджиб му е да мрси. Ваджиб му е да го прекине постот. Не му е дозволено да пости во никој случај. Врз основа на ајетот, каде што Аллах Жешануху во Сурат Бакара ни препорачува ола тулку би ејдикум иле техлуке» Немој со своите раци да се фрлате во пропаст. И врз основа на хадисот на пегамерот салаллаху алейхи Селем, кој што Бухари го пренесува, Wa inna li ке alayka хака И ти према себе си имаш обврски и така натаму. Значи не смееме во никој случај оној кој што му штети постот да пости во текот на месец Рамазан ако постот на вистина му штети по неговото здравје. По овој случај му се забранува бидејќи има ситуации кога човекот може да се да се донесе себе си до пропаст. А нормално не смееме ние во овој случај да се донесеме себе си во пропаст, затоа што од петте работи кои што сме должни да ги чуваме, едно е не да смееме себе си, не да смееме себе си да се, да се донесеме до пропаст и така натаму. Кој е должен да даде кој е должен да мрси, а исто така треба да ги отпрости тие денови. Се сложили исламските научници дека жената која што има циклусен месец и, и жената која што веднаш после пораѓање значи има нифас и така натаму должни се да мрсат во текот на месец Рамазан. Нормално, толку денови колку колку што трае и месецниот циклус и така натаму. Така, не смее да се стави никоја жена во ова ситуација, дека месец Рамазан има големи вредности, во него може да се направат многу дела, па затоа јас не смеам да го изоставам постот, иако се наоѓам во оваа ситуација. Харам се забранува, постот за незе И во никој случај постот не е исправен. Затоа што веќе е тоа батил. Не постојат услови. Затоа хадисот кој што го пренесува Бухари Муслим од Аиша радијаллаху анха каде што вели Аиша كنا نحيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة каде што велим Аиша радијаллаху анха, во времето на пегамерот салаллаху алейхи селем добивавме месечен циклус на перење ни беше наредувано да го напостиме месец Рамазан, меѓутоа не ни беше наредувано да ги накланеме намазите кои што сме ги пропуштили во таа ситуација. Во моментот кога жената ќе се очисти од овие работи, тогаш веднаш стапува во пост. И ако тоа и се случи за неколку моменти, и ако тоа и се случи за неколку моменти пред настапувањето на ифтар, ќе престане со јадење и со пиење, со додека не дојде времето на ифтар. А подоцна, а подоцна, или по завршувањето на месец Рамазан, исто така должна е да го напусти, да го напусти тој ден кој што нормално исто така престанал месечниот циклус на перење и така натаму. <clears throat> Исто така може да се мрси, ако евентуално на човекот му престои опасност по неговиот живот, Или нормално, ако човекот се наоѓа се наоѓа во дела кои што исто така имаат голема голема вредност. Ние знаеме дека од историјата на пегамерот салаллаху алейхи васелем во битката на ослободувањето на Мека, или пегамерот салаллаху алейхи васелем им наредил им наредил да престанат со пост во тој ден, бидејќи храната на вистина носи сила и така натаму, па затоа и пегамерот салаллаху алейхи вселем во тој ден им наредил да го прекинат тој пост. Што може да го расипе постот во текот на месец Рамазан? Постот може да го поделиме и расипањето на постот може да го поделиме на два дела. Она што може да го расипе, меѓутоа должни сме да направиме да го напостиме истиот ден или каза да направиме. Она што го расипува постот, меѓутоа треба да се да се плати кефарет и нормално да се напости тој ден. Оној кој што во текот на месец на месец Рамазан ќе се најде или ќе се напие намерно, неговиот пост престанува неговиот пост автоматски престанува и затоа за него за него има пропис, а тоа е неговиот пост во тој ден е невалиден. Ако навистина човекот се најаде или се напие од заборав или погрешка или под присила, тогаш нема за него на постување на тој ден, ниту кефарет, ниту отплата. Затоа Ализот кој што го пренесува Ебу Хурейра ради Аллаху ану каде што вери дека цел Аллаху алейхи веселем рекол: "Мен несие во хуа саимун фа акала ау шариб фалјетим саумахум." Оној кој што ќе заборави а постаче се најаде или напие, нека го потполни постот. Фа иннама ат'амаху Аллаху ва сакаху. Навистина Аллах џелешануху го нахранил и го напоил. Алисот го пренесуваат джемаа. Исто така, Ебу Хурейре во еден друг хадис пренесува каде што вели дека пегамерот салаллаху алейхи веселем рекол: "Мен афтара фи Рамадан насиен фала qada алейхим ولا كفارا кој во месец Рамазан ќе се омрси со заборав, нема за него напостување, ниту има за него кефарат. Врзоснова, врзоснова на хадисот кој што го пренесува Ибн Абас радијаллаху анхума каде што вели дека пегамерот Аллаху Алейху Селем, инна Аллаха вада ан уммети ал хата ва нисијан ва мастака валихи, Аллах делешануху него зима за греф од мојот уммет она што е погрешка или по заборов и она што е под присила. Втората работа која што навистина може да го прекине постот, може да го прекине постот ако навистина човекот поврати намерно. Меѓутоа ако му се случи ненамерно, Ако му се случи ненамерно, тогаш нема потреба да го напусти тој ден, ниту има ниту треба да плати кефарет. Врз основа на хадис од Абу Хурајра ради Аллаху Ану, каде што пегамерот салаллаху алейхи салем, «Мен дараху фа лейса алейхи када, ла мен истака амдан фел јакди». Пегамерот салаллаху алейхи салем рекол, на кого чему се случи повраќање, ненамерно, нема потреба, нема потреба да го напусти тој ден. Меѓутоа, секој кој што ќе го предизвика намерно, тогаш нека го напусти тој ден. Тоа значи дека оној кој што оној кој што намерно ќе предизвика повраќање, неговиот пост се расипува, должен е, после завршувањето на месец Рамазан, да го напости тој истиот ден. На оној кој што му се прекинува постот во текот на месец Рамазан, е исто така и оној кој што станува збор за жената која што добива менструација или нифас. Било тоа да е еден момент пред заоѓањето на сунцето или пред настапувањето на Ифтар. На ова се сложиле сите исламски научници. И ако е тоа еден момент, еден момент пред Ифтарот, тој ден е невалиден. Иако дека, иако дека е за неколку моменти пред Ифтарот и така натаму. На ова се сложиле, се сложиле улема. Овие се неколку прописи кои што се обидовме е, ова вечер да ги објасниме. Се обидовме да се спознаеме со овие прописи затоа што тие се многу важни прописи. Е, секој од нас мора да ги познава овие, како што ги познаваме вредностите, и се така мора да ги познаваме и овие прописи. Затоа тука би застанал Е, иншала во текот на месец Рамазан ќе продолжиме со со објаснувањето или со објаснувањето за прописите кои што се поврзани исто така со пост. На крајот го молам Аллах Дешануху да ни овозможи да се најдеме во месец Рамазан. Го молим Аллах Дешануху да ја овозможи да ги научиме сите прописи кои што се поврзани по месец Рамазан. Аллах Дешануху да не доспе во овој месец и да не возможи да направиме што повише хаир, што повише ибадет, што повише богослужие и овој месец да го запечатиме чисти од гревови, она како што заслужува секој верник и секој мумин да го направи. Не ни преостава ништо друго, почитувани браќа и сестри, само да ја поселам Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху и Аллах Желешануху да ве награди за времето кој што го поделивте за мене и за времето кој што вистина, кој што вистина сакавме да се користиме почнувајќи од самиот себе си и од сите вас. Посал Аллаху на набиина Мухаммед, ва ала алихи, ва сахби, аджмин, ва джезакум, ва хайрон, хайрон джезам.